notre candidature sur le nouveau canton euh, Baïgoura-Mondarin est avant tout une candidature de service, c'est-à-dire que nous, nous voulons absolument contrairement à ce qui existe jusqu'à maintenant, nous, nous mettre au service de la population. Gure kandidatura bai gura janomendik kantonamendu berrian lehen lehenik zerbitzuzko kandidatura bat da. Zeren absolutuki nahi dugu, orai arteaz bezala herritaren beharrei zuzendu eta arlo guzietan. Hots, soziala, kulturala, hizkuntza, etxe bizitza, garraioa, hots, kontseilo horoko garen arduretan diren gaiak. Bestalde ekintza argi bat eraman nahi dugu. posizio argiekin eta engaiatzen gira, kontseilu orokorrean presente izaiten. Azken egun hauetan prentsan kontrarioa irakurri dugulaik. sera celle d'un engagement à être présent au niveau du Conseil général, contrairement à ce qu'on a pu voir dans la presse ces derniers jours. Inez eh, joana etxe goin. Uh, eh, sortu naiz uh, kanbon mezi naiz eta eneama ama azparnekoa da. Je suis issu d'une famille Euskal kulturan implikatua den familia euskaldun eta ezkerreko euh, batetik nator. Gure kantonamendua hor deskatu da lan eta agintaldi anitz dituzten pertsonetaz. Represente par des personnes qui euh, plusieurs emplois, plusieurs euh, mandats. Horroitarazten du, territarikin hurbil den ezkerriko balorekin hautatu abanaiz, hortara zuzenduko dut denbora guzia. Euh, Bizik importanta iduitzen zata haute txak herritarretaik hurbil izaitia, belaunaldi guzietaik, eta belaunaldi guzietako gizon eta emazteak ordezkatuak izaitia.